za Allah rejesha shukurani kwa Allah kwa kuyafanya yale ambayo yamridhisha Allah tabaraka wa taala na kuacha yale ambayo yanamchukiza Allah tabaraka wa taala ya ibadallah ma zilna fi mawdu'ina an marhalati ashudda bado twaendelea kuzungumza ile marhala ya nguvu, marhala ya ujana, kwa sababu hii ni marhala ambayo Uislamu umeipatia kipaumbele, umezingatia sana marhala haya mpaka tukasoma hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama hautoinua guu lako kutoka sehemu mpaka sehemu nyingine mpaka uulizwe Aisha babika kaifa afnaitahu kuhusiana na ujana wako vipi uliutumia vipi uliumaliza na tukizungumzia kijana tunakwenda katika pande zote mbili pande ya wavulana na wasichana kwa sababu kijana aweza kuwa yeye ni mvulana au au msichana kwa hiyo tusije tukawa na dhana ya kwamba wanaolengwa hapa ni vijana peke yake wa wavulana peke yake bali twalenga wote pande zote mbili vijana katika upande wa wasichana vijana katika upande wa wa wavulana Tumeona vile ambavyo Uislamu umetilia umuhimu haya marhala na tukaona zile nyasaya au wasia za wale watu wema kwa vijana wale watu wema waliopita ni maneno gani ambayo walikuwa wakiwahusia vijana insha Allah alyawm nuwasilu hadha almawdhu leo tutaendelea na maudhui hii kutaja zile nyasia au wasia wa wale, za wale watu wema kwa sisi vijana vipi ambavyo wanatuhusia katika yale maneno yao matukufu tuliishia na maneno ya Al-Hasan al-Basri min kibari tabi'in katika wale matabiina wakubwa sana ma kathiran ma kana yakul mara nyingi alikuwa akisema huyu tabiin ya maashara shabab enyi kongamano la vijana alaikum bil akhirah jilazimisheni na kuitafuta akhera fatlubuha tafuteni akhera asema fakathiran raaina mara nyingi tumeona man talaba al-akhirata yule ambaye ametafuta akhera fa adrakaha ma'a dunya akaipata hiyo akhera pamoja na dunia yule ambaye mbio zake nyingi kutafuta akhera basi Allah subhanahu wa ta'ala pia atamjalia apate nini apate dunia yake wama raaina shekhe asema na wala hatujawaiona ahadan yoyote yule talaba dunia ametafuta dunia yani mbio zake zote ziko katika kutafuta dunia hatujaona mtu kama huyu fa adraka al-akhirah ma'a dunya akaipata akhera pamoja na dunia hatujaona yule ambaye mbio zake nyingi hutafuta dunia hatujaona kwamba ameipata pamoja na nini na akhera lakini yule aliyetafuta akhera Allah atamjalia aipate na nini na dunia qala Sheikh Abdul Razak Al-Badr katika kufasiri maneno haya ya tabi'i huyu Al-Hasan Al-Basri asema wa hadha tambihun adhim haya ni mazindisho, mazindusho makubwa sana watu wanatakiwa wayazingatie haya aliyosema nani al-Hasan al-Basri jiddan tena mazingatio makubwa sana min al-Imam al-Hasan al-Basri kutoka kwa huyu Imam al-Hasan al-Basri lishabab kwa mashabab bi an yaj'ala hammahu al-akhirah الشاب lazima ajalie hamu yake yote iwe ni kwa ajili ya akhera si kutafuta dunia peke yake bali ujalie hamu yako yote kutafuta nini kutafuta akhera wa ayatania bitahsiliha na ufanye pupa katika kuipata hiyo akhera wa shughuli waktihi bima yukaribuhu min rabbihi na ashughulishe wakati wake kwa yale mambo ambayo yatamkurubisha kwa Mola wake fa in fa'ala dhalika basi kijana huyu atakapofanya hivyo fa inna Allah azza wa jal hakika ya Allah azza wa jal yamunnu alayhi binasibihi wa hadhihi min ad-dunya atamneemesha kwa nasiba yake ile ya dunia atampatia Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya kwamba yeye hamu yake iko kutafuta akhera Allah pia atamruzuku kuipata nini kuipata dunia yake ولا يفهم أن الإنسان يترك تحصيل ما يقيم دنياه ورزقه isifahamike ya kwamba mwanadamu awache kutafuta dunia yake na riziki yake yani wewe ushughulike na akhera tu useme mambo ya dunia si hataki isifahamike hivyo shekhe asema wa maskanihi haitokuzuia kutafuta wewe sehemu yako ya kuishi wa malbasi na ma, ma, mavazi yako wayabqa alatan ala al eti ubaki tu wewe ni fakiri waomba watu wengine haimaanishi hivyo ya kwamba useme sasa Al-Hasan al-Basri amesema ya kwamba mimi nishughulika na kutafuta akhera tu dunia bye bye sitaki tena dunia Sheikh anasema isifahamike hivyo ni kwamba lazima pia uangalie mambo yako ya kidunia vipi utayatengeneza katika harakati zako bal la yadhurru al-muslimu an ya'mala wa yakdah wa yahsil almal haidhuru kwa muislamu kutafuta mali haijakatazwa katika dini mtu kutafuta dunia yake na kutafuta mali zake aweze kuendesha maisha yake ruksa katika dini si uje ubakie tu kwamba wewe ni mwenye kuombaomba kama vile tunavyoona vijana wana nguvu nguvu za kufanya kazi lakini atasimama msikitini aseme mimi nimefungiwa nyumba mimi nimefukuzwa hivi mimi nimefanywa hivi sasa wewe kijana na nguvu zako hizi je ukifika mzee sasa utakuwa katika hali gani ikiwa hali ya kijana waomba omba kwa hiyo shekha anasema isifahamike hivi kwamba wewe utakuja msikitini tu ukae na joho lako na kanzu lako useme mimi natafuta akhera bali lazima pia utafute nini utafute dunia yako pindi utakapokuwa hamu yako yote kuipata akhera, Allah atakufanyia wepesi katika nini kuipata ile dunia. Walau asbaha almalu indahu kathiran, hata kama mali itakuwa kwako wewe ni nyingi, lakini alladhi yadhurruhu an takuna dunya hammahu wa bughyatahu wa maqsadahu. Hata kama utakuwa na mali nyingi, lakini kitu ambacho kitakachokudhuru katika maisha yako ni kule kupapia ile dunia, yani kujalia kwamba dunia ndio hamu yako yote, ndio makusudio yako yote, hapo lazima utapata madhara, kwa sababu utakuwa wewe ni mwenye kuikosa akhera. Wa mablagha ilmi, na ukajalia kwamba ndio upeo wa elimu yako, ukaacha hata kusoma mambo ya dini, ukashughulika tu na mambo ya dunia, hapo utapata madhara kwa sababu utakuwa umewacha lile lengo ambalo Allah azza wa jalla amekuumbia kwalo kama jaa ani nabii sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi du'aihi alikuwa yeye akisema katika dunia yake wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina ya Allah usijalie dunia kuwa ndo hamu yetu kubwa kwamba twaipapia zaidi dunia kuliko akhera mtume alikuwa akiomba dua hii wala usijalie kwamba ndo upeo wa elimu yetu yani kwamba tukishasoma dunia khalas tushafaulu sisi kama zilivyo fikra za watu wengine kwamba wao wakipata elimu ya dunia oh mambo yake yameshakuwa mazuri akaacha kusoma dini wengi hukuza mambo ya dini sababu hata shahada ya dini kwake yeye haimfai chochote haina maana hatopata kazi ya maana haya mambo yanatendeka kwa vijana tusiwe na fikra hiyo mbovu ambayo yamchukiza Allah tabaraka wa taala huu ni wasia wa kwanza tuipapie ni nini akhera wala tusije tukaipapia sana dunia tukawacha akhera wasia wa pili ambao Sheikh Al-Hasan Al-Basri awahusia vijana asema ya maashara shababi enyi kongamano la vijana iyyakum wattaswifi wataswifa jiepusheni sana na taswifu saufa af'al saufa af'al mtafanya mtafanya hii kauli ipo sana kwa vijana ukimwambia fanya hili la kheri wa inshallah tafanya bwana anachelewesha mambo na ilhali saa hii anayo nguvu ya kuyafanya yale mambo ambayo ni muhimu kwake yeye qala Sheikh Abdul Razzaq aidan katika kufasiri maneno haya at-taswifu huwa al-afatu allati ahlakat kathiran min ash-shabab hii taswifu ya kwamba nitafanya nitafanya nitafanya imeangamiza vijana wengi sana imeangamiza vijana wengi kaqauli baadhihim sawfa atubu kama kauli ya baadhi yao kwenda inshallah mkatubu mtatubu mtatubu mpaka wengine hufa hata hawajatubia waliyadhu billah kwa hiyo shekha anasema watu wengi vijana wengi wameangamia na hii taswifu wasaufa atubu wasaufa uhafidhu ala salat inshallah nitahifadhi sala tano nitaswali nitaswali sasa mambo kama hayo kuchelewesha mambo huko hakutakikani. Hasan al-Basri anasema iyyaka wataswifa, jiepushe sana na hili neno nitafanya nitafanya nitafanya. Wakati ni sasa, wala hakuna wakati mwingine. Wasaufa abirru walidayya, nitafanya wema kwa wazazi wangu. Sasa ana mali ana kila kitu, alhamdulillah, Allah amemruzuku, lakini nitafanya nitafanya. Kwa hiyo kauli kama hii Hasan al-Basri anahusia vijana tujiepushe nayo na wala tusiwe ni kauli yetu kwa kila wakati fala yafal wala yubadir wala yaghtanim bal yuajil wa yusawwi wala hatofanya wala hatokimbilia kulifanya hilo anasema nitalifanya wala hatofaidika na huo wakati wake bali yuajil anafanya kuchelewesha mambo wa yusawwi utafanya utafanya nafsuhu idha hadathathu bitawba nafsi yake itakapomwambia kwamba bwana tubia sasa haya unayofanya ni basi au bimuhafadhati ala salati au kuhifadhi swala tano wa ghairi dhalika na mengineyo jaatuhu hadhihi alafa wasarafathu an hadha alkhair ili afa lamjia nafsi yake itakapomzungumzisha kwamba tubu fanya khairi swali swala tano inamjia saufa utafanya nitafanya nitafanya mpaka anaingia katika uzee na wala hajayafanya hayo kwa hiyo asema shekhe hiyo saufa yake inamtoa katika ile kheri inampeleka katika kufanya mambo ambayo hayamridhi Allah wala yazali usawifu wa yuaji aendelea tu kufanya taswifu wa na anachelewesha mambo hata tafutuhu barakatu shabab mpaka ile baraka ya ushabab baraka ya ujana inamuondokea waghtinami waqtihi bilkhair na kutumia ule wakati wake kwa khairi pia hata wa warubama ajjala ba'dhum taubata ila ayyasila ila umriha min hayati wenda mwingine akachelewesha toba kwa sababu sahihi hii yuko kijana anaona wacha nitese katika hii dunia wacha nitanue wacha nifanye alafu nikifika hapo uzeni uzeni hapo miaka hamsini hapo sitini Tarudi kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa wacha enjoy wacha tule raha. Hivyo ndivyo walivyo vijana wale Raha hizo zaweza zikakatishwa na kitu kimoja tu. Akthiru min dhikri hadimi ladhat. Rasul sallallahu alayhi wasallam fikirisheni sana na kukumbuka kitu chenye kukata hizo ladha zote ambazo majona leo hii ni starehe kuna kitu kimoja tu kitakata vapu na utakwisha mambo yako al-maut. mauti yatakuja hayana kijana hayana mzee hayana mama hayana dada hayana kaka wakati wowote aweza kuja kwa hiyo ile mambo ya kusema nita nita nita nita hiyo ondoa katika akili yako kama alivyosema Al-Hasan Al-Basri. Kwa Sheikh anasema Durazaq Al-Badri, wenda mtu akachelewesha mambo hata toba yake. Wengine usema mimi nikifika uzendo nitakwenda kufanya haji, nitakwenda kufanya haji. Kwa sababu gani? Wanaogopa, kwa sababu katika fikra zetu ndivyo ilivyo kwamba mtu akitoka haji ni kama vile amezaliwa upya, madhambi hakuna tena. Alafu ukija huku tena uanze kufanya ukorofi korofi tena. Kwa hiyo ndo wanasema ngoja nikifika uzeeni acha sasa nitanue ndio tutakwenda kufanya haji. Wengine hufa hata hawaendi kufanya hiyo haji. Kwa hiyo mambo ya taswif hayafai katika nini? Katika katika dini. Ila ayasu ila ila umri ma min hayatihi fatabghatuhu almaniyatu. Mauti mara moja yanamchukua bana kabla ayasu ila ila dhalika alumri kabla hajafikia ule umri ambao yeye atakakuja kufanya nini kufanya toba kwa hiyo ni mambo ambayo lazima vijana tuzingatie masala kusema nita nita nita sasa hivi una, una, una, una wakati sasa hivi unaweza kufanya una nguvu zako usisubiri mpaka pale sasa hauwezi tena kuswali kwa kusimama waswali kwa kukaa sasa hivi una uwezo jizoeshe katika nini katika kufanya ibada aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا إخواني في الله أوصيكم مرة أخرى بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون أسمى هو mwanachuoni سفيان الثوري رحمه الله تعالى bado masalafi waendelea kuwapatia vijana wasia waweze kutumia ujana wao katika mambo ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala kwa siku pia tutakuja kuzungumzia wazee acha twende na vijana alafu tutakuja kuzungumzia hiyo marhala ya, ya uzee vile vile Sufyan ath-Thauri rahimahullah kana yusalli alikuwa akiswali wakati anaposwali swala zake thumma yaltafitu ila shabab kisha anawageukia vijana fayaqul akiwaambia idha lam tusallu alyawma famata ikiwa hamtoswali leo ni wakati gani mtakuja kuswali kijana amekuwa ni mvivu salatu fajr inampita sababu ya kuchati usiku kucha paka wengine huwa na kauli ya kwamba usingizi mzito usingizi mzito kuna wazee wanawahi msikitini saa kumi usiku wewe kijana na nguvu zako kwani utashindwa mbona katika mambo ya shari uko mbio uko na nguvu wayafanya hayo kwa nini haya khair usikimbilie na kuleta visingizio na ujanja ujanja haifai Hasan al-Basri eh, Sufyan al-Thawri anasema idha lam tusallu alana famata ikiwa hautoswali saa hii utaswali wakati gani wasubiri ukiwa mzee sasa ni wakokotwa na wheelchair paka msikitini fanya hii masaa hii urudi kwa Mola wako jalla waala fayaqulu idha lam tusallu alyawma famata ikiwa hamtusali leo mtaswali kwa wakati gani yusi sufiana thauri alshabab ash-shabab istighlali shababihi anawahusia mashababu kwa kutumia wakati wao fi ta'atillah katika kumtii Allah fashabun idha lam yastaghil au yastamil marhalata shababihi fi sujudi lillah kijana ikiwa hatotumia umri wake wa ujana katika kumsujudia Allah tabaraka wa taala faqad yadhuf wenda akaja akadhofika akawa mzee wayadkhulu fi marhalati min hayati eh yawaddu fiha an yasjuda lillah walakin la yastati atakuja kupata marhala step ambayo atatamani amsujudie Allah na hali ya kuwa hawezi labda asujudu juu juu hewani kwenye kiti hapo atamani kwa hiyo sasa hivi ndio wakati wa mtu kushughulika bisababi dhu'fin kuwa wa maradhi badani ima kwa sababu ya mwili wako tayari umeshakuwa dhaifu au kwa sababu ya maradhi ya, ya mwili wako fala yatamakkan min as-sujud hataweza kusujudi wakati huo walihadha qala idha lam tusallu al-yawm famata na kwa ajili hiyo eh, Sufyan Thauri amesema ikiwa hamtuswali sasa hivi basi wakati gani tena mtaswali waacha wazee tu wajaza msikiti leo sisi tumekuwa ni watu hatuna haja ya ibada halahana sala Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akitoka katika hii dunia alikuwa akihimiza sana mambo ya sala. As-salatu wa ma malakat aymanukum. Kwa kijana wewe saa hii ukiwa utosali utaswali wakati gani? Kwa hiyo tujibidisheni na kusali. Katika wasia mwingine wa mwisho insha Allah an Hammad bin Zaid annahu qala dakhalna ala Anas bin Sirin fi maradhihi. Huyu mwanachuoni asema ya kwamba tuliingia katika huyu tabi'i Anas bin Sirin fi maradhi katika maradhi yake alikuwa ni mgonjwa Anas bin Sirin sasa huyu Hamad bin Zaid anasema tuliingia kwenda kumzuru kisha akatoa wasia akasema ittaqullaha ya ma'ashara shabab mcheni Allah enyi kongamano la vijana undhuru mimman ta'khudhuna hadhihi alahadith angalieni ni kwa nani mnachukua hizi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam fa innaha fa innaha min dinikum hakika hizo hadithi za mtume ni katika dini yenu tukifupisha maneno haya ni kwamba katika maneno haya ya huyu eh, tabi'i Anas bin Sirin ni kwamba kuna wasia ambazo amehusia shababi katika maneno haya yake wasia wa kwanza hasu shabab ala taqwa Allah azza wa jalla amewahusia mashababu katika kumcha Allah tabaraka wa taala kufuata yale aliyotuambisha Allah na kuepukana na yale aliyotukataza Allah tabaraka wa taala vile vile katika wasia huu hathahum ala talabil ilmi shar'i amewahusia vijana na amewahimiza kutafuta elimu ya kisheria elimu ya dini yani katika hizo elimu za kisheria ilmu alhadith ni kutafuta elimu ya hadithi ya kujua sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo hii wafanya pupa kutafuta mambo ya chemistry, biology nini na nini, ukawacha hadithi na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. intabi hujakatazwa kuyatafuta hayo, lakini pia haya ya muhimu katika dini yako ya kujua sunna za mtume, hadithi za mtume pia ni muhimu kwa maisha yako ya dunia na vile vile maisha ya akhera. Kwa hiyo amehusia vijana kutafuta elimu ya kisheria miongoni mwa hizo elimu za kisheria ni ilmu alhadith elimu ya hadithi wa aidan akhdhu alilmi min ahlihi arrasikhina fihi kuchukua elimu kwa wale maulamaa ambao wamebobea katika elimu sio kila mtu tu utakwenda kwake kutafuta elimu wengine ni watu wa bid'a wengine ahlu dhalal ahlu ahwa watu wa kufuata matamanio yajmauna ma abba wa dabba wakusanya chochote kile hadithi dhaifu maudhu hadithi sio nini munkar sio hivyo tunaangalia nani ambaye tutakwenda kwake yeye kuchukua dini yetu kwa sababu elimu ni dini kutafuta elimu ya kisheria ni dini kwa hiyo shekhe hapa Anas bin Sirin anahusia vijana wakati mnapokwenda kutafuta ilmu alhadith mnaangalia mwaenda kutafuta kwa nani sio kila mtu ambaye unampata